Šta nam to Allah vala naređuje, a šta zabranjuje, šta nam preporučuje i kaže da je lijepo i šta nam Allah subhanahu wa ta'ala čini pokuđenim, odnosno traži od nas da se i toga ostavimo. Allah subhanahu wa ta'ala objavio je Kur'an ne samo da se čita, već da se izučava prvenstveno, da se izučava, o njemu razmišlja, a zatim po njemu radi. Jer je Kur'an upustvo. Upustvo živima. Kur'an je došao da opomene žive, da usmjeri žive, kako na koji način da svoj život na Dunjaluku provedu, kako bi sutra na drugom svijetu, ahiretu, uživali kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedna od kur'anskih sura – Naprotiv, zadnja kuranska sura jeste sura En-Nas. Poznato nam je da u Kur'ani Kerimu nalazi se 114 sura. U Kur'anu nalazi se 114 sura. Neke od tih sura su duže, neke kraće, neke imaju ogroman broj ajeta, stotine, neke imaju svega nekoliko ajeta, tri, četiri, pet i više ajeta. Neke od njih su mekanske sure, a neke medinske, to jest neke od tih 114 kuranskih sura objavljene su za vrijeme boravka Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam u Mekki, prije njegove hijdžre, prije preseljenja iz Mekke u Medinu. A medinske sure jesu one sure koje su mu objavljene nakon njegove seobe, nakon njegovog preseljenja iz Mekke u Medinu. Sura An-Nas je zadnja sura u Kur'anu. Zašto govorimo o ovoj suri, iako Bog da u našim narodnim emisijama govorit ćemo o tim zadnjim surama? Zato što su to uglavnom sure koje mi najčešće ih učimo u svojim namazima. Najčešće ih učimo u cilju zaštite, da nas Allah subhanahu wa ta'ala zaštiti. To su najkraće sure i ujedno, ako ne i prve sure koje učimo u mektebima, prve sure iz Kur'ana koje općenito učimo. Zato nam je prijeko potrebno da saslušamo, nakon što naučimo, da ispravno naučimo učiti ove zadnje sure koje najčešće učimo u svojim namazima, poznato nam je dobro da jedan od ruknova namaza, sastavnih dijelova namaza jeste i kiraet, učenje. Trebamo proučiti suru Al-Fatiha, a zatim lijepo je da se prouči još neka sura iz Kur'ana. I to su najčešće ove zadnje sure, Kul a'udhu bi rabbi nas, kul a'udhu bi rabbi falak, sura Al-Ikhlas, kul huvallahu ahad i slično. Pa je nakon što naučimo ispravno učiti te sure, lijepo odnosno također potrebno da znamo značenje tih sura. Zašto mnogi klanjači kada stupe u namaz, klanjaju za imamom, čak ako se uče i ove zadnje sure, imam uči ove zadnje sure, oni ih i znaju na pamet, međutim u svojim namazima odlutaju, znaju samo za tekbir, početni tekbir imama i predaju selama. Zato znaju. Umeđu vremenu, oni su odsutni. Razmišljaju o nečemu desetom zato što ne znaju značenje, ne poznaju značenje onoga što imam uči tokom namaza. Zato je lijepo, potrebno da se ove sure poznaju i sa strane značenja. Da se zna šta znači kada kažemo kul a'udhu bi rabin nas, malikin nas, ilahin nas, min šarril vasvasil khan nas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Da znamo to. Kao što rekoh, ova sura također se uči u cilju zaštite. Vidjećemo ova sura govori o zaštiti koja se treba tražiti kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Govori o zaštiti od džina i ljudi, zlih ljudi i nepokornih džina. Pa dakle, ova sura se uči u cilju zaštite, međutim, treba da se uči srčano, odnosno dok je učimo, da znamo šta učimo, tražiti nešto od nekoga, od bilo koga na dunjalu ko Allahu pripada najuzvišeniji primjer, tražiti nešto ne znajući šta govorimo, besmisleno je očekivati povratnu informaciju. Besmisleno je očekivati da nam neko udovolji našem zahtjevu, mi sami ne znamo šta smo, šta smo tražili. Zato lijepo je, naprotiv potrebno, da se poznaje značenje i ove sure i drugih sura koje najčešće učimo u svojim namazima i također učimo određenim prigodama nastojeći približiti sa Allahu subhanahu wa ta'ala i zadobiti od njega podršku, pomoć i zaštitu. Dakle, sura Nas, kul a'udhu bi rabbi Nas, zadnja je Kur'anska sura, 114. sura u Kur'anu i ona je Medinska sura. Dakle, objavljena je nakon što je Allahov poslanik alihi salatu wasalam preselio iz Mekke u Medinu. Nakon što se premjestio iz Mekke u Medinu, u Medini, dakle za tih deset godina, objavljena je sura, objavljena je sura Kul e'udhu bi rabbin nas. Čućemo nešto, povod, povodom čega je objavljena ova sura, sura en nas. Poznato nam je dobro da je Kur'an otpočeo sa surom El-Fatiha. Kod nas se često kaže Fatiha, Fatiha, Fatiha, to je također Kur'anska sura, to nije nešto tamo zasebno, već je to prva Kur'anska sura. I ona je najsveobuhvatnija Kur'anska sura, odnosno Fatiha svojim sadržajem obuhvata cijeli Kur'an. Ono o čemu govori Kur'an, to sura El-Fatiha, prva Kur'anska sura, objedinjuje u sebi. Pa sura Al-Fatiha otpočinje Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmid Din Otpočinje sa spomenom Allaha Subhanahu Wa Ta'ala sa spominjanjem Allahu i Subhanahu Wa Ta'ala određenih imena gospodar svih svijetu Allah, gospodar svih svijetova svemilostni, milostivi, vladar sudnjeg dana Zatim se kaže i ja jake na'budu wa i jake nestajn. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo u obožavanju tebe i tražimo od tebe pomoći u svemu što nam je potrebno. S time odpočinje sura El Fatiha, odnosno time odpočinje Kur'an. Isto tako, Kur'an se s tim završava. Kur'an se na isti način završava. Pa se kaže قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ Min šaril vasvasil hannas. Reci, tražim zaštitu, tražim pomoć, tražim utočište, pribjegavam gospodaru ljudi, vladaru ljudi, vladaru svih ljudi i jedinom istinskom Bogu svih ljudi. Kao što smo tamo imali u suri Al-Fatiha, Allah je jedan jedini istinski Bog. Zatim imali smo Malikije u Midinu, vladar sudnjeg dana, ovdje imamo Melikin Nas, vladar ljudi, I također u ovoj suri, odmah na početku, traži se zaštita, traži se pomoć, traži se podrška kod Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što se traži u suri, u suri Al-Fatiha. Pa tako, dakle, Kur'an <clears throat> je otpočeo na isti način i završio, završio na isti način. To je veza između sure En-Nas i sure Al-Fatiha. Zatim, ova sura, En-Nas, mi često kažemo kul e'udhu bi rabbi nas, Jeste. Ova sura ima ime En-Nas. Dobila je ime En-Nas zbog toga što se ova riječ En-Nas, to jest ljudi, nas u prijevodu na arapski jezik, dakle ova riječ, kada bismo je preveli na naš, znači ljudi. Pogledajmo u prijevode Mushafa, Kur'ana, pokušaj prijevoda, prijevoda značenja, vidjet ćemo dakle da stoji ljudi. Zbog toga je ova sura i dobila ime Ennas jer se u njoj na pet mjesta spominje ljudi. Spominju se, dakle ljudi, spominje se ova riječ Ennas pa je zbog toga ona i dobila naziv. Što se tiče povoda, povodom čega je objavljena ova sura? Kada? Povodom čega je objavljena i koje su njene vrijednosti? Vjerodostojno se bilježi kod Buharije i kod muslima. Bez imalo sumnje, hadis vjerodostojan, slučaj U tim hadisima spominje se slučaj da je Allahovom poslaniku alihi salatu sam napravljen sihr. Da je opsihren Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Da mu je napravljen sihr. I u tim hadisima, vjerodostinim hadisima koji govore o tom slučaju, spominju se brojni detalji. Koliko je, u kakvom stanju je bio Allahov poslanik alihi salatu sam, koliko je to stanje potrajalo i slično. To je vjerodostojno zabilježeno. Kod Buhari i kod muslima. I u ovome i šaret, koliko je sihr opasan. I ovo me išaret da svakome može biti napravljen sihr. Kada je to učinjeno Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, onda dakle svakome drugom. Zbog toga treba čovjek da traži zaštitu, da uči, da se podučava kako se sačuvati od sihra i kako se sačuvati od svega drugoga, dakle što je slično sihru, a čime se želi nauditi čovjeku. I ako Bog da o tome ćemo govoriti detaljno, inša Allahu ta'ala, uz Allahu dozvolu u našim emisijama petkom, u terminu, u danu, noći petka. Ako Bog da govorit ćemo o tome detaljno, pa bujrom koje u mogućnosti, neka to, neka to prati. Detaljno ćemo govoriti o svemu tome kako se čovjek od toga može zaštititi i koji su to vidovi manifestacije sihra, uroka, džinskog napada i sl. Dakle, Allahovom poslaniku alihi salatu sam je napravljen sihrom. I to se bilježi u vjerodostojnim hadisima. U dodacima, u dodacima tog hadisa, kod Buhari i kod muslima, u dodacima kod imama Ahmeda, imama Nesaje i drugi, spominje se da je taj sihr bio svezan sa 11 čvorova. Da je taj sihr koji je bio napravljen na vlasi kose, zamotan, da je bio svezan sa 11 čvorova. Pa se spominje u dakle kod imama Ahmeda Nesaje i kod drugih, spominje se u predanjima da je došao Melek Džibril sa surama Kul e'udhu bi rabbil felak i Kul e'udhu bi rabbin nas. Sura Felak ima pet ajeta i sura En Nas ima šest ajeta. i 5.611. Pa se kaže da je učen ajet po ajet iz sure Felak i sure Nas, kako je učen svaki ajet proučen, tako bi se odvezao ili pukao jedan od tih 11 čvorova. Nakon što je proučena sura Al-Falak i sura An-Nas, kul a'udhu bi rabbi al-Falak i kul a'udhu bi rabbi nas u potpunosti, dakle, otvorio se sihr, nakon čega je, nakon čega je taj sihr uništen. Dakle, to se spomnje u knjigama tefsira kao povod objave ove sure, sure Enas i ako Bog da, sure Felek o kojom ćemo govoriti u narednom, narednom ponedjeljku. Brojni su hadisi koji govore o vrijednosti ove sure i uglavnom spominju se ove sure kao zaštita, odnosno sure koje se uče u cilju zaštite. Pa tako bilježi ima muslim od Uqbeta ibn Amira el-đuhenija radijallahu talan da mu je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao ove noći su mi objavljeni ajeti kakve nikada do sada nisam čuo. O ukbe, ove noći su mi objavljeni ajeti kakve nikada do sada ja nisam čuo. Objavljeno je kul a'udhu bi rabbil falak i kul a'udhu bi rabbin nas. Objavljene su sure kul a'udhu bi rabbil falak i kul a'udhu bi rabbin nas. Tako je zabilježio imam muslim. U citatu kod imama Nesaje stoji da je Allahov poslanik alihi salatu sam rekao o ukbe, hoćeš li da te podučim najboljim dvijema surama koje su ikada učene? Da te podučim surama, najboljim surama koje su ikada učene, dvijema zajedno surama koje su ikada učene, pa je rekao kul a'udhu bi rabbil falak i kul a'udhu bi rabbin nas o ukbe, uči ih kada odeš na spavanje, kada hoćeš da spavaš i uči ih kada ustaneš, niko ništa nije tražio, niti se uticao kako je to tražio s njima i uticao se s njima. Čovjek neće bolje tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala zaštitu, uticati se kod Allaha subhanahu wa ta'ala od svakog zla, kao što to čini sa ovim dvijema surama. Također bilježi imam Nesai od Ibn Abisa el đuhanija radijallahu ta'ala također da ga je Allahu poslanik alihi salatu samo pitao hoćeš li da te obavijestim o najboljim čime se traži zaštita. Hoćeš li da te obavijestim o onome što je najbolje čime se treba tražiti zaštita kod Allaha subhanahu wa ta'ala oni koji hoće da se sačuvaju, koji hoće da se zaštite, šta je to najbolje da uče? Čime je najbolje da to, da to traže. Pa nakon što je Ibn Abis rekao svakako Allahov poslaniče, podući me, obavijesti me o tome, rekao je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, kul a'udhu bi rabbil i kul a'udhu bi rabbin nas. U hadisu Abdullaha ibn Unaysa radi Allahu talan, stoji da je rekao Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, niko sa njima sličnim surama nije se bolje uticao. Niko se nije bolje uticao, tražio zaštitu, utočište kod Allaha subhanahu wa ta'ala kako je to činio sa ovim dvijema surama قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ i قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّسِ U hadisu Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala stoji da se Allahu poslanik alaihi salatu wasalam uticao Allahu subhanahu wa ta'ala tražio zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala od džinskog uroka i od ljudskog uroka, od džinskog pogleda i od ljudskog pogleda. Kao što ljudi, nama je to dobro poznato među nama, ljudima ima takvih osoba koje mogu da ureknu svojim očima, čak dakle i svojom dušom, ne mora samo očima, već kada mu se priča o nekome, može da ga urekne, iako dakle ga on ne vidi svojim očima. Pa se Allahov poslanik alihi salavcom uticao Allah, tražio zašto kod Allaha subhanahu wa ta'ala od ljudi i od džina, njihovog pogleda, njihovog uroka. Kaže Abu Sa'id al-Hudri radijallahu ta'ala, pa nakon što su objavljene sure Kul a'udhu bi rabbil falak i Kul a'udhu bi rabbin nas, Allahov poslanik alihi salatu wasalam je prestao uticati se Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno tražiti zašto da Allaha subhanahu wa ta'ala svojim riječima, već je to činio, nakon toga, to je činio surama Kul a'udhu bi rabbil falak i Kul a'udhu bi rabbin nas. Aisha radijallahu ta'ala anha pripovijeda Kako to bilježe Buharija i Muslim, da bi Allahov poslanik alihi salatu sam kada bi otišao u noću na spavanje, otišao u noću da spava, prije nego li bi zaspao, u postelji bi proučio sure Kul hu Allahu ahad, kul a'udhu bi rabbil felak i kul a'udhu bi rabbin nas, puhnuo u svoje dlanove, zatim se potrao po svom cijelom tijelu koliko je mogao da dohvati od svoga tijela i tako je postupio tri puta. Na takav način bi odlazio, odlazio na spavanje. I također prenosi se da bi Allahov poslanik alihi salatu wasalam sebi, kada bi se razbolio, učio sure Kul a'udhu bi rabbil felak i kul a'udhu bi rabbin nas. I brojni drugi hadisi koji govore o vrijednostima ove sure Kul a'udhu bi rabbi nas i također sure koja je došla prije nje objavljena, dakle i spomenuta je kao 113. sura u Kur'anu Kul a'udhu bi rabbi felak. Dakle, ova sura je medinska sura, ima šest ajeta. Otpočinje s riječima, nakon dakle bismille, Kul a'udhu bi rabbi nas. Kul a'udhu bi rabbi nas. Kul, reci. Reci o Muhammede i svaki tvoj od sljedbenika, vjernika u tebe, u Allaha djela vala prije svega, neka kaže, to mora da kaže. Ne može se postići zaštita, podrška, pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala, čuvanje, utočište kod Allaha subhanahu wa ta'ala, tek tako, već mora da se kaže. Međutim, kako? I srcem i jezikom to reci. Kul jezikom reci. Ali isto tako to prati i srcem, jer čuli smo kroz hadise koji govore o vrijednosti ove sure, da je ova sura ujedno i dova kojom se traži zaštita kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato dakle, ta dova treba da bude popraćena srcem. Jer je došlo u hadisu kod imama Tirmizije i kod drugih da je rekao Allaho poslanik alihi salatu doista ne prima se dova. Allah se ne odaziva dovi onoga koji uči dovu, a čije srce nemarno prema toj dovi. Dakle, čovjek razmišlja o nečemu drugom dok uči i traži zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Njegovo srce uopšte ne prati njegove riječi. Takva dova se kod Allaha subhanahu wa ta'ala ne prima. Zato kažemo kul, reci i svojim jezikom i svojim srcem. E'uzu bi rabbin nas. Kul, e'uzu bi rabbin nas. Reci, ja tražim utočište, zaštitu, pribjegavam kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Njemu pribjegavam. Tražim utočište, zaštitu bi rabbin nas sa gospodarem ljudi. Ja tražim utočište kod gospodara ljudi. Štitim se s gospodarem ljudi. Allahom subhanahu wa ta'ala gospodarem ljudi. Ko je gospodar? Ko je istinski gospodar? Zašto je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini istinski gospodar? U suri Yunus 31. ajetu spominju se četiri osobine istinskog gospodara. Ko je to istinski gospodar? kada su mušrici mnogobosci pitali Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu sam o Allahu, on ih je obavijestio, a zatim on njih pitao, zašto, ako to potvrđujete, zašto se okrećete od Allaha? Vi tvrdite da je Allah taj. Pa se u tom hadisu spomnio osobine stvaranja, vladanja svim stvorenim, održavanja svega stvorenog i također obskrbljivanja. Istinski gospodar jeste onaj koji sve stvara, onaj koji svim stvorenim vlada, onaj koji sve stvoreno održava i onaj koji sve stvoreno obskrbljuje. Ima li nekoga da pored Allaha subhanahu wa ta'ala stvara, da je stvorio bilo šta? Ne. Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji stvara sve. Zatim sve ovo što vidimo oko nas, Allah subhanahu wa ta'ala svim tim vlada, on to sve održava da ne popadaju nebesa, da se ne provali zemlja, da ne padnu zvijezde, da ne padne sunce, mjesec i ostalo, sve to Allah subhanahu wa ta'ala održava, niko drugi. I on sve ovo obskrbljuje. Sva stvorenja Allah subhanahu wa ta'ala obskrbljuje. On poznaje njihovu obskrbu kako, na koji način da ih obskrbi i on ih obskrbljuje. E to je istinski gospodar. Ako ima neko drugi, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ovo radi i on je gospodar. Međutim, nema ga. Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini. Zato se kaže gospodar. Ovdje kaže bi rabbi nas, s gospodarem ljudi. Zašto se samo ovdje spominju ljudi kada je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar svih stvorenja, ne samo ljudi. Spominju se ljudi. Kul a'udhu bi rabbi nas. Reci, utječem se s gospodarem ljudi. Spominju se ljudi jer se time želi ukazati na počast, na vrijednost ljudskog roda. Koliko je čovjek vrijedno, važno stvorenje kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala je čovjeka stvorio da bude njegov halifa na zemlji, da njegove naredbe i zabrane sprovodi na zemlji. Čovjek je posebno stvorenje kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato se ovdje kaže gospodar ljudi da se ukaže počast ljudskom rodu. Zatim, zato što je Kur'an ponajviše objavljen ljudima, jeste Kur'an je objavljen i džinima, međutim ponajviše je objavljen ljudima. Zatim, spominju se ovdje ljudi, gospodar ljudi, zato što u ovoj suri se spominje traženje zaštite i od džina, ali i od ljudi, posebno od ljudi, kao što ćemo čuti. Dakle, kul e'udhu bi rabbinas, reci, priznajem svojim srcem, ubijeđen sam da ja sam sebe ne mogu zaštititi. Zato kažem i priznajem da tražim utočište tražim zaštitu, tražim spas, pribjegavam gospodaru ljudi. Gospodaru ljudi, onome koji me je stvorio, onome koji vlada nadamnom, onome koji održava mene, onome koji me obskrbljuje, obskrbljuje. Ja zato tražim zaštitu kod njega. On mi je naredio da to tražim. On je rekao, reci, i evo ja kažem. Evo ja kažem i svojim srcem to priznajem. Zatim kaže dalje Allah subhanahu wa ta'ala, nakon što je rekao kul a'udhu bi rabbi nas, kaže melikin nas, vladara ljudi. Odnosno, reci tražim zaštitu kod vladara ljudi. Čuli smo, jedna od osobina istinskog gospodara jeste vladanje svim stvorenim. Allah subhanahu wa ta'ala, nakon što je općenito spomenuo da je on gospodar, sada spominje svoju posebnu osobinu, osobinu vladanja. Zašto? Poznato je pravilo u tefsiru, kada se spomene nešto općenito, a nakon općenitog spomena dođe nešto posebno, time se želi ukazati na to posebno. Želi se naglasiti to posebno. Pa se kaže vladara ljudi, tražim zaštitu kod vladara ljudi. Ova sura govori o zaštiti, Molimo Allaha njome da nas zaštiti od džina i od ljudi. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji vlada svima nama. Taj koji vlada svima nama, koji ima vlast nad svima nama. Kome dopusti da naudi drugome, dakle on i može nauditi. Zato kažemo gospodaru tražimo zaštitu kod tebe jer si ti vladar ljudi, ti si vladar svih nas. Pa ne dozvoli, ne dozvoli da nam drugi čine nasilje, ti to eh, ne želiš ti, nisi zadovoljan nasiljem, zato i sačuvaj te ljude daleko od nas. Ne pušta ih ka nama. Zatim dalje se kaže ilahin nas, kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Tražim, reci, tražim zašto? Kod gospodara ljudi, kod vladara ljudi, kod istinskog Boga svih ljudi. Zašto se spominje ovdje ilahi nas, istinski Bog svih ljudi. Zato što svi ti i nepokorni džini, ali isto tako i zli, loši ljudi, trebaju da obožavaju Allaha. Kako? Šta znači obožavati Allaha? Znači odazivati se njegovim naredbama, ono što je on naredio da to čine, a ono što je on zabranio da se ostavi toga. Allah ne voli nepravdu. Allah ne voli nasilje. Allah ne voli zlo. Allah ne voli sihr. Allah ne voli urok. Allah ne voli da se drugom čovjeku čini zlo. I to trebaju da poštuju i nepokorni džini i loši ljudi, da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala time. Allah subhanahu wa ta'ala to ne voli, Allah to zabranjuje, budite mu pokorni, svi. Zato, gospodaru, mi tražimo zaštitu kod tebe, istinskog Boga, koga trebaju obožavati svi, kome se trebaju odazvati s naradbama i zabranima svi, pa i ti loši ljudi koji nam, koji nam žele nauditi. Nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, nakon ovoga uvoda, kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min šarril vasvasil khannas, min šarril vasvasil khannas. Reci, tražim zaštitu kod gospodara ljudi, vladara ljudi, istinskog Boga svih ljudi od zla. Vasvasa, khannasa, min šarril vasvasil khannas, Od zla, od svakog zla, min šar, od svakog zla, vasvasa. Ko je Vas vas jeste šeitan. Ovdje je dakle ime za jednu vrstu džina, jednu vrstu šeitana koji ubacuju sumnje, nejasnoće, smutnje u ljude. Vesvese jesu nejasnoće, nedoumice. Nešto na osnovu, čovjek, na osnovu čega čovjek jeli, počne da sumnja i u vjeru i u mnogo šta drugo. Dakle, utječemo se gospodaru ljudi, vladaru ljudi, Allahu, istinskom gospodaru svih ljudi od zla tog vesvasa koji ubacuje smutnje, sumnje, nejasnoće u nas. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, šeitan nadzire čovjekovo srce. Pa ukoliko čovjek zaboravi na Allaha subhanahu wa ta'ala, onda uđe u njegovo srce pa mu počne došaptavati, ubacivati sumnje i nejasnoće. Znači, dok ukoliko spomene Allaha subhanahu wa ta'ala, onda bježi. I to je i ispravno značenje riječi hanas. Ispravno značenje riječi hanas. Hanas jeste dakle šeitan koji napada i povlači se. Napada i povlači se. Kada se povlači? Po jednom mišljenju komentatora Kur'ana napada kada čovjek je nemaran prema Allahu subhanahu wa ta'ala i nakon što se sjeti Allaha subhanahu wa ta'ala, spomine Allaha subhanahu wa ta'ala, on se povlači. I također kažu drugi, povlači se kada? Kada čovjeka odvede na stran puticu. Kako Allah subhanahu wa ta'ala to spominje u suri Hašr, kada šeitan kaže čovjeku ukfur, budi nevjernik, čini nevjerstvo, nakon što čovjek postane nevjernik, kaže šeitan, ti se mene više ne tičeš. Ja se bojim Allaha subhanahu wa ta'ala, ti se mene više ne tičeš, ja sam tebe odveo na stran puticu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, pojašnjava od kojeg to šeitana i od čega tražimo zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Tražim zaštitu od šeitana vasvasa, onoga koji napada i povlači se, onoga koji ubacuje u prsa ljudi, u srca ljudi ubacuje nejasnoće. Vesvese, smutnje, sumnje, ovdje u cijeloj suri, nakon što je napravljen uvod, traži se zaštita samo od jednog, od zlih misli, nejasnoća, sumnji koje se ubacuju u srca, koja se, koje se ubacuju u srca ljudi. Traži se zašta od nejasnoća, odnosno zlih misli koje se ubacuju u srca ljudi. Vidjet ćemo ako Bog da u prethodnoj suri, suri El Felak, spomnju se četiri zaštite, posebne zaštite. Ovdje se spominje samo jedna. Zašto? Spok toga što se spominje srce i to je dovoljno. Dovoljno je jedna. Jer se spominje srce. Traži se zaštita od šeitana da ne ulazi u naše srce, da ne ubacuje zle misli u naše srce, jer je srce najbitniji čovjekov organ. Ako ono bude ispravno, bit će ispravno i cijelo tijelo. Ako se srce pokvari, pokvarit će se i cijelo tijelo. I na kraju kaže Allah subhanahu wa ta'ala minal džinneti van nas. Reci, tražim zaštitu od gospodara ljudi, vladara ljudi, istinskog Boga, svih ljudi, od zla, vasvasa, hanasa, od zla šeitana koji ubacuje sumnja, zatim se povlači, ubacuje sumnje u srca ljudi i tražim zaštitu i od džina i od ljudi. Tražim ovakvu zaštitu i od džina i od ljudi. Zašto? Zato što i džini, nepokorni džini, ubacuju ove zle misli, loše misli, navode ljude na grijehe i loše misli, ali isto tako ljudi. Isto tako to ljudi čine, odnosno loše društvo. Naprotiv, tražiti zaštitu kod gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala od ljudi preče je nego tražiti zaštitu kod njega od džina. Jer kada se spomene Allah, džini bježe, šeitani bježe od čovjeka, do čim ima loših ljudi, poganih ljudi, bezobraznih ljudi, zlih ljudi, koliko god da spomeneš Allaha subhanahu wa ta'ala, on možda samo biva još, još opasniji. Zato dakle, nije lahko odstraniti loše ljude od sebe. Zbog toga je došlo gospodaru ljudi. Ljudi se spominju zbog toga. Vladaru ljudi, istinskom Bogu, Bogu ljudi. Dakle, u ovoj suri nalazi se potvrda da je Allah istinski gospodar svega i da je on vladar svega nalazi se potvrda da je Allah subhanahu wa ta'ala istinski Bog svih stvorenja koji se jedini treba obožavati. Nalazi se obaveza traženja zaštite kod Allaha subhanahu wa ta'ala i od džina i od ljudi. Također pojašnjenje ko želi da se sačuva od džina treba da što je god moguće više spominje Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj kome šeitan počne ubacivati nejasnoće, sumnje, zle misli, neka spomene Allaha subhanahu wa ta'ala pa će šeitan otići od njega. Također u ovim ajetima je posticaj da vodimo brigu o našem srcu, jer šeitan želi da naudi našem srcu. Kada naše srce iskvari, pokvari, onda ćemo se svi jeli, u cijelosti pokvariti. Zatim, u ovom ovim ajetima, ovoj časnoj suri nalazi se upozorenje na šetanske stope, da će onaj koji se bude odazivao šetanu malo pomalo na kraju, šetan će ga odvesti na stramputicu i ostaviti ga. Nakon što ga odvede u nevjerstvo, ostavit će ga. I sličan slučaj sa lošim društvom. Onaj ko bude živio s lošim društvom, provodio svoje vrijeme stalno sa lošim društvom, neka se ne nada dobru, a nakon što on skonča na loš način, ima lošu završu, oni će pronaći nekoga drugog, zamijenit će njega nekome, nekim drugim, zaboravit će ga ubrzo. I zbog toga ova sura treba da se često uči i na namazima i poslije namaza i kada hoćemo leći i kada hoćemo ustati zbog dakle ove posebne sadržine, zbog toga što tražimo zaštu kako od nevidljivog svijeta, nepokornih džina isto tako i od lošeg društva ljudi koji svi žele da naše srce odvrate od Allaha subhanahu wa ta'ala, Danas su upropaste i na dunjaluku i na ahiretu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi koje smo kazali budu dokaz za nas, a ne protiv nas, da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ah! بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماء